ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակներում հստակ ձևակերպվել են Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման սկզբունքները։ Եվրամիությունը աջակցում է Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին։ Շարունակվում են Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղու ասֆալտապատման աշխատանքները։ Քաշաթաղի շրջանի Հերիկ գյուղում դպրոցական նոր շենք է կառուցվում։ Գև գրուպ ընկերության կարի արտադրամասը իր մասնաճյուղն ունի նորագյուղ համայնքում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հուլիսի 5-ի լույս 6-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրադրություն։ Հակառակորդը շարունակել է խախտել հրադադարի ռեժիմը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, որոշողություններում կիրառելով նաև դիպուկահար հրացաններ։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանն ու Ֆրանսիան որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ հավատարիմ են կազմակերպությանը Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների հերթական հանդիպումը կազմակերպելու համար։ Այս մասին հայտնել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիկը։ Նրա խոսքով հանդիպման օրը դեռ որոշված չէ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Ալբանդյանը այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերին։ Զրուցակիցները քննարկել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրին նվիրված Վիեննայում եւ Սանկտ Պետերբուրգում կայացած գագաթնաժողովներին ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Հայաստանի արտգործնախարարը ընդգծել է այդ պայմանավորվածությունների անվերապահ իրականացման անհրաժեշտությունը խաղաղության գործընթացը առաջ մղելու համար։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Զալբերը նշել է, որ հիմնահարցի խաղակարգավորումը այլ ընտրանք չունի եւ վերահաստատել Եվրամիության աջակցությունը ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին։ Վիեննայի գագաթնաժողովում ձեռքբերված պայմանավորվածությունները պետք է կատարել։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին։ Նրա խոսքով վերջին ամիսների իրադարձությունները աշխուժացրել են կարգավորման գործընթացն ու դինամիկան։ Վեննայի գագաթան ժողովը ինչ որ առումով նոր գլուխ է բացել արդարացի ու լիարժեք կարգավորման ուղղված ջանքերում։ Նշված հանդիպանը հաջորդել է նոր կարևոր գագաթան ժողով Սանկտ Պետերբուրգում, նշել է Սվիտալսկին։ Պատվիրակության ղեկավարը շեշտել է, որ Եվրամիությունը ամբողջովին աջակցում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերին։ Շարունակվում են Վարդենիս Մարտակերտ մայրուղու ասֆալտապատման աշխատանքները, պատմում է Հունան Թադևոսյանը։ Վարդենիս Մարտակերտ ավտոճանապարհի վերակառուցման աշխատանքները շարունակում են երրորդ փուլով։ Ծրագրի իրականացման են նպատակաուղվել հերոստամարաթոն 2013 եւ 2014-ի հանգանակությունները։ Ճանապարհի շինարարությունը կշարունակվի հիմնադրամի ռազմավարական եւ նպատակային ծրագրերին զուգահեռ եւ կավարտվի տարեվերջին։ Վարդենից Մարտակերտ ավտոճանապարհի վերակառուցումն իրականացում է միաժամանակ 6 ճանապարհաշինական կազմակերպությունների կողմից 6 տեղամասով։ Նախկինում դժվար անցանելի շուրջ 125 կիլոմետր երկարությամբ ավտոճանապարհն ունի 10 եւ ավելի մետր լայնություն, որից 7 մետրը կկազմի ասֆալտապատ երթևեկելի հատվածը։ Մեր զրուցակիցը Քարավան ճանապարհաշինական կազմակերպության աշխեք Արման Սարգսյանն է։ Այժմ կատարվում է շինարարական աշխատանքներից ասֆալտապատման աշխատանքներ, կատարվում է խոշորատիկ ասֆալտբետոնային շերտի կառուցման աշխատանք։ Մինչ այժմ կատարվել է 2 տարվա ընթացքում հողային աշխատանքներ, հողային աշխատանքների ընթացքում կատարվել է հողային պաստառի շերտի պատրաստում, կատարվել է կողային առուների հանում հանույթային լիցքային շերտերի կառուցման աշխատանքներ, ապամրացման աշխատանքներ ունենք նաև կատարված, ունենք կամուրջների վերանորոգման աշխատանքներ, բետոնա պատման աշխատանքներ կա, ջրթող խողովակների գլխատիրների կառուցում, խողովակների տեղադրում, տարբեր տեսակի աշխատանքներ է կատարվել։ Այժմ կատարված խոշորատիկ ասֆալտբետոնային շերտի ոչ այդ կատարված աշխատանքներից խճապատումն է։ Խճապատումը կատարվել է բիտումային շերտի տոգորումով, ունենք նաև կառուցման մանրահատիկ ասֆալտբետոնային շերտի կառուցման աշխատանքներ։ Առաջին փուլի ընթացքում կառուցվել են արհեստական կառույցներ, այդ թվում ջրահեռացման խողովակներ, ափապաշտպան կառույցներ, հենապատեր ու եզրակարեր, ինչպես նաև վերանորոգվել են 17 մեծ ու փոքր կամուրջներ։ Ներկայումս ընթանում է ճանապարհի ասֆալտապատման աշխատանքները։ Ասֆալտի շերտի հաստությունը երկշերտ է, խոշորատիկ շերտի հաստությունը 6 սանտիմետր է, մանրատիկին 4 սանտիմետր, չափերը, հաստությունն, տեխնոլոգիան բոլորը պահպանվում են։ Ծառայելու է, որովհետև հիմքը շատ ամուր է։ Ավելորդ չէ նշել, որ շինարարության ողջ ընթացքում ճանապարհը երթևեկելի է եղել, նաև մարդատար մեքենաների համար, ուղիղ կապ ապահովելով Հայաստանի եւ Արցախի հյուսիսային շրջանների միջև նոր մայրուղու գործարկումը ոչ միայն զգալիորեն կկրճատի այն ժամանակահատվածը, որն այսօր անհրաժեշտ է Գորիս Ստեփանակերտ ավտոճանապարհով մի հանրապետությունից մյուսն ուղևորվելու համար, այլ կամրապնդի միջհամայնքային կապերը, կնպաստի հարակից համայնքների տնտեսական զարգացմանը, կխթանի զբոսաշրջությանը, աշխուժացնելով մեր երկու հանրապետությունների սոցիալ-տնտեսական կյանքը։ Գյուղացուն ապա ապահովելով կայուն եկամտով, փոխելով նրա կյանքի որակը։ Մեր հաջորդ զրուցակիցը Շահումյանի շրջանի նոր Էրքեջի բնակչուհի Աննա Ներսիսյանն է։ Տրանսպորտը չէր կարող ասելները, քարքարո ճանապարհ, փոսերը շատ էին, մանդավատ անձերներ ժամանակ շատ ահավոր վիճակ էր։ Իսկ հիմա շատ ուրախ ենք։ Վարդենիս Սպարտակեր ճանապարհը ամենակարևոր ճանապարհն է երեխեքի դպրոցի համար էլ շատ ապահով է այն ժամանակ բախեն մենք իսկ հիմա լավ է շնորհակալ եմ Հունան Թադևոսյան այսօր լրատվականի համար Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է Միացյալ Նահանգներում գործող Հարինասեր հասարակական կազմակերպության համահիմնադիրներ ամուսիններ Նելի Շուշի Մարտիրոսյանի եւ Ստեփան Սարգսյանի աջակցությամբ Քաշաթաղի շրջանի Հերիկ գյուղում դպրոցական նոր շենք է կառուցվում։ Դպրոցը ունենալու է 11 դասասենյակ, նախնական զինվորական պատրաստության կաբինետ, զենքի պահասենյակով, վարչական մաս եւ մարզադահլիճ։ Ներկայումս իրականացվում են պատերի հարդարման, մարզադահլիճի հատակի խճապատման եւ բետոնապատման շինաշխատանքներ։ Աշխղեկ Վալերի Աղաջանյանը տեղեկացրել է, որ շինարարական աշխատանքներում հիմնականում ընդգրկված են հերիկի բնակիչները։ Նրա խոսքով շինարարական աշխատանքները մի փոքր դանդաղել են ապրիլյան պատերազմի օրերին, երբ շինարարների մի մասը կամավոր սահմաններ մեկնել։ Ներկայումս շտապում են լրացնել բաց թողածը։ Դպրոցի տնորեն Սամվել Պագալմյանը գոհ է շինարարների աշխատանքների ընթացքից ու որակից։ Նրա կարծիքով աշխատանքները նման տեմպերով շարունակելու դեպքում նոր ուսումնական տարին կդիմավորեն նորակառույց դպրոցական շենքում։ Ստեփանակերտի նախկին Ղարմետաքս կոմբինատի շենքում գործող ձեռնարկություններից մեկն է Gev Group սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության Կարի արտադրամասը։ Ստեղծված լինելով 2013 թվականին այն տարեստարի զարգացում է ապրում եւ անգամ իր մասնաճյուղն ունի նորագյուղ համայնքում։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Gev Group սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության արտադրամասը ներկայումս 65 աշխատող ունի, որոնցից 18-ը նորայուղի մասնաճյուղում։ Արտադրամասում այսօր էլ ազատ հաստիկներ կան, մեծ զրույցում նշեց տնորեն Նարեկ Գասպարյանը։ Ըստ հայտարարության մենք մարդիկ ենք ընդունում, աշխատատեղերը կա, կարանգան, ընտրելն է։ Սովորեցնել եք աշխատել։ Պայման, իհարկե առանց սովորելու չեն կարող աշխատել։ Կարի արտադրամասում աշխատում են հիմնականում միջին տարիքի կանայք, նրանք ովքեր աշխատաշուկայում ցավոք այնքան էլ պահանջված չեն։ Օրինակ կարողուհիներից մեկը Միլա Ղևոնդյանը երկար տարիներ ծառայել է պաշտպանության բանակում։ Տարիքի կապակցությամբ զորացրվելուց հետո աշխատանքի է անցել Gev Group-ում եւ կարծում է, որ սա իր եւ իր տարիքի կանանց համար վաստակելու լավ հնարավորություն է։ Արտադրամասը ներկայումս իրականացնում է պաշտպանության բանակի պատվերները, զինվորական ներքնաշորեր, ներքնարկներ ու քնապարկեր կարում։ Տնորենի հավաստմամբ ապրիլյան մարտերի օրերին արտադրամասն աշխատել է արտակարգ ռեժիմով։ Գիշերներ էինք աշխատում, օգնում էինք մեր հայոց բանակին, կարում էինք քնապակ, մատրաս, ինչու պատրաստ էինք աջակցում ենք մեր բնակավար։ Ավելին աշխատակիցներն ուրախ էին, որ հնարավորություն ունեն իրենց նպաստը բերել Արցախի սահմանները պաշտպանող զինվորին ու բանակին գիշերներն էլ ենք մնացել, եթե պետք է եղել։ Միգուցե բանակի համար չլինի ինչ որ տարակուսություններ կլինի, բայց չէ, հնարավոր չէ, որ ինչ որ մեկը դժգոհի, բողոքի, բոլորս մեկ մարդու նման համաձայնվում ենք։ Հատկանշական է, որ արտադրամասի բոլոր կարողուհիներն էլ պաշտպանության բանակում ծառայող հարազատներ ունեն։ Երևի ստեղ մեկը չկա, որ կամ տղան չլնի ծառայող, կամ փեսան չլնի ծառայող, կամ թորը, ես իմ սաղն էլ բանակի հետ կապված ասաղն էլ մեծ սիրով, մեծ ողջորությամբ կարում են։ Յուրատեսակ մտնոլորտ է արտադրամասում։ Միլա Ղևոնդյանի երկու բորթիներն էլ զինծառայողներ են, իսկ ամուսինը Արցախյան ազատամարտի նահատակներից է։ Իրենց աշխատանքով կանայք ասես իրենց բաժին ավանդն են բերում հայրենիքի պաշտպանությանը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ֆրանսիայում ցեղասպանության շղթման քրեականացման օրենքով Ֆրանսիայում Թուրքիայի հայոց ցեղասպանությունը շղթելու ուղղությամբ իրականացրած քաղաքականությունը դառնում է անկարելի։ Ֆրանսուଆ Հոլանդի նախընտրական խոստումներ եւ նա կատարեց։ Այս օրենքը բոլոր ցեղասպանությունները եւ մարդկության դեմ կատարվող հանցագործությունները քրեականացնող օրինագիծ է եւ այն ուղարկվել է Սենատ, որը սեպտեմբերին հնարավոր է ընդունի։ Այս օրինագծի ընդունման Ֆրանսիային ոչ ոք այլևս իրավունք չունի, ասել, որ հայոց ցեղասպանություն տեղի չի ունեցել, այդ թվում այլ ցեղասպանություններ։ Ինչպես որ արգելվում է հոլոկոստի ժխտումը, այդպես էլ այս օրենքով կարգելվի մերժել հայոց ցեղասպանությունը, ասել է Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փափազյանը։ Հարցին հնարավոր է արդյոք որ համանդրական դատարանի կողմից Ֆրանսիայում ցեղասպանությունների շղթման քրեականացման օրենքը նախորդի նման համանդրական դատարանի կողմից մերժվի, Մուրադ Փափազյանը պատասխանեց, որ այս անգամ օրենքը շատ լավ ուսումնասիրվել է իրավաբանների կողմից եւ կարելի է ասել գրեթե անհնար է, որ համանդրական դատարանը խոսքի ազատության խախտումների օրենքում արկա թերությունների պատճառով բեկանի այն։ Հիշեցնենք, որ Ֆրանսիայում ցեղասպանության շղթման քրեականացման նախորդ օրենքը արգելափակվել էր համանadrական դատարանի կողմից, եւ Ֆրանսուয়া Օլանդը նոր օրինագիծ էր նախաձեռնել։ Ամեն ինչ արվում է Վերին Լարսի ճանապարհը տրանսպորտային բոլոր միջոցների համար օր առաջ բացելու ուղությամբ, որը կտևի մոտ 4-5 օր։ որ Այս մասին այսօր Վրաստանի կառավարությունում Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի եւ կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին։ Ըստ վերջին տեղեկությունների Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադում տեղի ունեցած վերջին երկու ահաբեկչությունների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 250-ի։ Հիշեցնենք, որ Բաղդադի Կարադայի բազմամարդ թաղամասում պայթել էր ականապատված ավտոմեքենան, իսկ ավելի ուշ Աշ-Շահաբ թաղամասում երկրորդ պայթուն էր գրանցվել։ Նշենք, որ Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման գրոհայինները իրենց վրա են վերցրել ահաբեկչության պատասխանատվությունը։ Թուրքիայի Գերեսուն նահանգի Ալուջրայի շրջանում հուլիսի 5-ին կործանված ուղաթերի 7 զոհերի ինքնությունը հայտնի է դարձել։ Բարձրաստիճան զինվորականները իրենց կանանց ու երեխաների հետ Ռամադանի տոնի արդիվ ցանկացել են այցելել Զորամասեր, որի ժամանակ էլ վատ եղանակային պայմանների հետևանքով ուղաթիռը կորցրել է կառավարումն ու կործանվել։ Ուղաթիռի ընկնելու հետևանքով 7 հոգի զոհվել են, 8-ը վիրավորվել։ Մարզասերների համար Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդունել է բասկետբոլի Եվրոպայի փոքր երկրների առաջնության չեմպիոն դարձած Հայաստանի բասկետբոլի հավաքականի անդամներին եւ Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիայի ղեկավար կազմի ներկայացուցիչներին։ Հանրապետության նախագահը շնորհավորել է հանդիպան մասնակիցներին, ինչպես նաև մեր բոլոր հայրենակիցներին հավաքականի փայլուն հաղթանակի կապակցությամբ մաղթել հետագա նորանոր հաջողություններ։ Ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել որովհետև ես հաճախ մեր մարզիկների հետ հանդիպման ժամանակ ասում եմ, որ փոքր ժողովուրդների ներկայացուցիչները, մարզիկները, բացի դրանից, որ ցույց են տալիս իրենց սպորտային գերազանցությունը, մեկ այլ խնդիրել են կատարում իրեն ժողովրդին ավելի ճանաչելի են դարձնում։ Եվ սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Դուք ապացուցեցիք այն ճշմարտությունը, որ Հայաստանը մի երկիր է առանց Սփյուռքի առանց մեր քույրերի եղբայրների միալ երկիր է Սփյուռքով։ Այսինքն միասնությունը բերում է այսպիսի հաղթանակների։ Հայաստանի բասկետբոլի ֆեդերացիայի ներկայացուցիչներից նախագահ Սերժ Սարգսյանը հետաքրքրվել է հավաքականի հետագա ծրագրերի եւ մեր երկրում բասկետբոլ մարզաձևի զարգացման հերանեկարի մասին։ Հանդիպան ավարտին Հայաստանի բասկետբոլի հավաքականի մարզիկները հաղթանակի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին նվիրել են ոսկե մեդալ եւ թիմի բոլոր անդամների ստորագրություններով գնդակ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, օրվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղտեղ հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է ուժգնացում 15-ից 20 մետր։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 15-ից 20, ցերեկը 24-ից 29 աստիճան տաքություն։